i žene pa je izišao poslanik sallallahu alaihi da klanja namaz a sa njegove glave je kapala voda pa je rekao da se ne bojim da ću opteretiti svoj ummet ili ljude, ja bih im naredio da klanjaju ovaj namaz u ovo vrijeme. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, časni ashab poslanika sallallahu alaihi o kome smo govorili u poglavlju istitabeta, alim ovoga ummeta, naročito u poznavanju Allahove tebara kao tala knjige, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme došao je kod jednog ensarija i rekao mu: "Hajde, kaže da stičemo znanje skupa." Pa mu rekao ovaj ensarija: "Kaže šta šta ti smatraš? Šta zamišljaš? O čemu maštaš? Da ćeš postati alim jednog dana učen?" Pa je okrenuo se ensarija i nije htio nešto posebno sticati znanje, a Ibn Abbas je strpio se pa ga sticao pa bi dolazio kod Zejda ibn Sabita prije sabah namaza i čekao ga da iziđe da ga nešto pita. Pa je postao jedan veliki alim ovoga ummeta, tako da kaže šeqiq, tako mi Allaha da ga čuju ehlu rum, kako tefsiri Kur'an svi primili islam. Od njegovog tefsira. Kako je tefsirio i kako je govorio. Kaže, poznavajući Allahove Đelšanu ajete i poznavajući a, komentare kuranskih ajeta. U svakom slučaju o njegovoj biografiji smo već opširno govorili. Iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme običavao klanjati jaciju namaz ranije ili kasnije? Ranije. Ranije. Jer kada je Omer izišao, rekao je Allahu poslaniće pospaše žene i djeca. Znači nismo mi navikli na ovo, ovo sada što se uradio to nije poznato kod nas. Što se okasnio? Protivno ga ne bi Omer šta? Zvao nikako. Da je poslanik sallallahu alejhi ve imao običaj da okasni sa jacijom, ne bi Omer izlazio i zvao poslanika sallallahu alejhi pospaše žene i djeca, pa to svako večer dešava. Zbog čega ga zoveš večeras? Pa nam to ukazuje da poslanik sallallahu da je običavao odgodio znači u noć. Ovo pospaše žene i djeca što je kazao Omer radijallahu anhu Postoji mogućnost da se to odnosi na žene i djecu koji su bili u džamiji i čekali jaciju sa ashabima, ili da se odnosi na žene i djecu po kućama, pospaše čekajući nas da se vratimo kućama. Pa je Omer otišao da pozove poslanika sallallahu smatrajući da je Allahov vjerovjesnik, ali i sallatu šta? Zaboravio namaz. On je mislio da je poslanik sallallahu zaboravio namaz, da je smetnuo, pa ne izlazi, pa ga je otišao posjetiti radijallahu ta'ala Ta pa je izišao poslanik sa osreme, a sa njegove glave kaplje voda. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno a, i da se namaz može odgoditi radi razloga. I kažu da je ovdje poslanik sa osreme odgodio namaz radi razloga. Jer je voda kapala s njegove glave od kupanja. I ovo se ne kosi sa riječima da se ne bojim da će opteretiti svoj umet, naredio bi da se klanja ovaj namaz u ovo vrijeme. Znači ovo su riječi općenite koje se odnose na sve namaze, a to već je zakasnio radi kupanja. Tako da nema znači kontradiktornosti između prvog i zadnjeg dijela hadisa. I nije pojmljivo niti za shvatiti, niti za kazati da, se, da je kapala voda sa glave poslanika od abdesta, nego od, od a, gusula, zato što čovjek pri znači potiranju glave, potare jednostavno glavu, a ne pere je. Tako da nema znači šta kapati sa glave. I ome hadisu je dokaz da je da opća naredba povlači za sobom obavezu izvršavanja dotičnog djela. Jer kaže se da se bojim, a bojim se da, e, kada ne bih opteretio svoj umet, naredio bih im da šta? Klanjaju jaci u ovo vrijeme. Pa bi tada naredba bila šta? Obaveza. U nema opterećenja. kako opterećenja ako mi nije obaveza? Ako neko kaže uradi neki težak posao ako hoćeš, jel te opteretio? Nije, jer ako ti je teško ostaviš ga. No međutim, ovdje je poslanik sa rekao da bi da se ne boji da će opteretiti umet, naredio bi da se klanja kao za misvak, da se bojim da neće opteretiti svoj umet, naredio da koriste misvak pri svakom namazu, u drugoj predaj pri svakom abdestu. Pa bi to bilo obavezno, znači korištenje mi svaka u ovome slučaju ovdje kaljanja jacije jeli, u ovo vrijeme. I ovome hadisu isto tako dokaz da čovjek, da je poslanik sa mogao ičtihati po pitanju određenih propisa. Da je mogao ičtihati po pitanju određenih propisa i o tome smo opširnije govorili u poglavlju mi svaka. I ovome hadisu isto tako dokaz da je dozvoljeno da čovjek upozori nekoga koje je viši od njega po odlici, po znanju, po položaju i tako dalje, da ga upozori znači na propust koji je učinjen naravno sa edebom, sa etikom, a, znači držeći se pri tome islamskih onih principa i pravila i da se može znači upozoriti jer je Omar radijallahu anhu upozorio poslanika sallallahu alejhi misleći znači da je zaboravio a isto je tako kažu lijepo učenom čovjeku ili imam u džamiji da ljudima kaže zbog čega je zakasnio. Da kaže ljudima znači zbog čega je zakasnio tako da ljudi ne misle o njemu šta? Ružno i loše. Zakasnio sam iz razloga tog i tog, jer kad čovjek navede razlog zbog koga je zakasnio, onda se sigurno mnoge nejasnoće iskristaliziraju i tada znači ljudi drugačije gledaju na njegovo zakašnjenje i možda ovo neće uzeti kao, kao zlo. U ome hadisu isto tako dokaz da se čovjek ne mora brisati, ne treba brisati nakon kupanja. Neće znači uzeti ručnik pa da se briše. Kažu zato što je voda kapala, šta sa? Glave poslanika sallallahu alaihi oseleme, pa je dokaz da se ne briše jer nema uleme koja pravi razliku između glave i tijela. Ko kaže da briše, se briše cijelo tijelo. ako kaže da se ne briše, ne briše ništa od toga. Tako da većina uleme, o tome smo pričali, da kažu da je čovjek dozvoljeno da se briše, za razliku od šafijskih pravnika koji kažu da to nije ne da se radi ili da je mekruh i tako dalje. Uglavnom, ispravno mišljenje da je to dozvoljeno jer svi hadisi koji brane su slabi po tome pitanju. Kako kaže Ibnul i, i, i drugi. No međutim, možemo li ovdje kazati poslanik s.a.v. je izišao zato što ga Omer pozvao, možda se je samo okupao i Omer ga pozvao i on na brzinu izletio da stigne na namaz, da ljudi ne, ne, pos, ne, djeca, pa nije se imao vremena obrisati. Možemo li? Možemo možemo kazati da je to iz tog razloga šta? Nije se obrisao. Pa bilo onda ovaj hadis u tome slučaju mogao biti dokaz da se ne briše? Ne bi. Ne bi zato što ima nekakav razlog zbog čega se Allah poslanik sa osnovim šta nije? Nije obrisao, nije se uspio obrisati, nije ga stigao obrisati, on to bi znači uzelo još dodatno vrijeme, tako da ne bi baš ovaj hadis mogao biti ovdje jasan dokaz i argument. U ome hadisu je tako dokaz da je lijepo kasniti sa jacijom namazom, i o tome smo govorili u ovim hadisima, ako se sjećate. isto tako ome hadisu je dokaz da čovjek treba gledati na stanja slabih, nejakih, starih. Ne samo na svoje stanje. Ti mladić, 25-6 godina, svejedno ti je klanjao u 9, ja klanjao u 12. A nije tako svim ljudima. Žene, djeca, ljudi koji su radili po cijeli dan na teške fizičke poslove i tako dalje. Ne smeta znači da se namaz klanja bez sunneta prije toga jacija. Znači da se klanja odmah da se pređe na farz, da se skrati sa učenjem nešto kratko para i da se uči da se skrati, da se olakša ljudima, to je pohvalno i lijepo. Ne treba ljude ispitivati i ovaj ispitivati njihov sabur, nego treba znači olakšati ljudima koliko se može olakšati. Isto tako znači da se jacija ranije klanja u prvo vrijeme, da se sabah malo odvodi prema zadnjem vremenu, nikakve smetnje nema ako je u tome lahkoća za ljude i ako će znači veliki, veći dio ljudi doći u džemat i o tome, ne smeta znači da se to sve uradi, gledajući znači na olakšice u širijatu. I ome hadisu je isto tako dokaz da je dozvoljeno čovjeku koji nije, koji nije mu jezin stali u džami da ukaže imamu na, na namaz, odnosno na ikamet, jer je za ikamet odgovoran ko? Imam. Imam je odgovoran za ikamet. Mu jezin je odgovoran za ezan, a za ikamet je odgovoran imam. I zato ne treba se i kamet prije ono što imam dade znak. Imam da je znak kada će i kamet se učiti, a ne mu jezin. I o tome ćemo podrobno govoriti i u Sahihu Fikri Sunne i u ovome dijelu kad dođemo do pitanja i kameta ili namaza u džematu. Naravno ako je tome korist, a Omer što radio, time je korist bila za sve ljude i za žene i za djecu i tako dalje, pa je znači ukazao na, na vrijeme namaza. I ome su je dokaz isto tako da je, da je, da je i kamet u rukama imama. U rukama imama, jer je obavijestio poslanika, sallam, pa je onda došao poslanik, sallallahu alaihi i nakon toga se i kamet je obavio namaz. I ome hadisu je dokaz da spavanje ne kvari abdest. Kako? Oni kažu da su pospali žene i djeca, a poslanik sallam nije naredio šta da ponove? Abdest. U svakom slučaju, nismo <clears throat> o tome govorili opširno, vodili smo osam mišljenja ima čak i deveto mišljenje koga nismo spominjali zbog slabosti. Uglavnom ima osam različitih mišljenja koji su poznati kod uleme i kazali smo na kraju da je najispravnije mišljenje da onaj blagi san koji se zove sinne u arapskom jeziku la te hudhu sinetun wala neum. Allaha ne obuzima drijemež niti san. Sinne je onaj, onaj blagi drijemež, ono kada čovjek znači samo blago spava, dok je Neum, to je san gdje čovjek znači zaspe, zaspe znači dublje, pa ona prva vrsta sna, ona ne kvari znači ono gdje muckanje čovjeka, kada mu glava polako padne na, na prsa pa je on digne, znači i kaže lama gdje je ta granica da čovjek zna, gdje je ta granica da čovjek zna da li je zaspao ili nije zaspao, kaže ako ima u ruci, na primjer, olovku, ruci olovku, ja ću vas pitati nakon predavanja, da vidim koliko ste, ovaj, pazne me, koliko me pazite kad pričam. Ovaj, kada čovjek ima olovku u ruci ili nešto, pa spava i ispadne. Ako da je ispala, šta je? On nije zaspao. a ako mu ispadne i on ne, ne, ne, ne primijeti, ne reaguje, onda je zaspao. Da ne govorimo, da ne pravimo druge nekakve primjere, da ne govorimo kad čovjek spava pa mu cigareta ispade na njega pa ga zapali. I, I takvih je bilo, braća da čovjek sebe zapali sam, zaspe. Čovjek je pušio i zaspao, ništa nije mogao nego jednom rukom pokretati, samo je mogao cigaru usta i pušiti. I, I zaspao je tako i cigara ispadne, cigareta ispadne i zapali ga i on jednom rukom samo može pomjerati, ničim drugim. I nije se mogao spasti i Allah je odredio tako da, ovaj, da, da, da izgori. U, u svakom slučaju, znači čovjek koji zna Zna šta se dešava oko njega. Da ga neko zove da kaže Muhammede, on će reći šta je. Čuje, znači, glasove oko njega, čuje to, to je ono blago da mu to ne kvari san. A e, spavanje gdje čovjek, znači, upadne u, u, san i da ne zna šta se dešava, izgubi se na, iako to bilo kratki moment, takav san kvari abdest i o tome smo općenito i, i podobno o tome govorili ovdje, ja vjerujem da svi toga sjećate. Ovo bilo kratko, znači o hadisu, vidimo da je ovaj hadis Abdullah ibn Abbasa, iako je kratak po svome sadržaju, pun je poruka ovaj, i koristi koje možemo uzeti iz ovoga hadisa. Naredni hadis je a Aisha radijallahu anha, ali nabi sallallahu alaihi wasallam kal Ida salah u hadar al-aša, tabdeu bil-aša. Kada se prouči kamet i postavi se večera, počnite sa večerom. I sličan ovome hadis prenosi i Abdullah ibn Abbas. E, oprostite, prenosi Abdullah ibn Omar. O Ajši i Abdullah ibn Omaru smo govorili posebno u poglavlju Taharata i u poglavlju Stetabeta, pa nećemo ovdje ponavljati. Kaže Ibn Mende u svome Mustahređu, prenosi ga pored e, Ajše Ibn Omar i Umu Seleme i prenosi ga Enes i Ebu Hureyre i drugi ashabi. Kaže, kažu neki islamski učenjaci da ovdje je došlo i da u kimeti sala i da u hrimeti sala, kada se prouči i kamet, ovdje je došlo es sala sa određenim članom, pa to se odnosi samo na poseban šta? Namaz, jedan namaz. Znači, za taj namaz, ako se prouči i kamet i postavi se večera, šta? Počnite sa, sa večerom. Znači, to je samo za jedan namaz, jer je došlo es sala. Koji je to namaz? Kažu, to je, to je akšam namaz. Jer se za vrijeme akšam namaza šta? večera. No međutim, drugi kažu, ovdje je sad spor između akšama i jacije, naročito ljetno, zimsko vrijeme i tako dalje, kada se večera, kada ko? Iftari, kada se iftar, jest. Ovdje kaže, znači, el je večera, kada se postavi, znači večera. Ostalo je ovdje, znači, opet da ne možemo, da, da, da treba čovjek, znači, da se, ili da se dvomimo između jacije i akšama, što je ta dva namaza. No međutim, ispravno je a, to potvrđuje predaj koju bilježi Tabarani, za koju kaže Ibn Hajar Askalani da je vjerodostojna, da je poslanik sam rekao i da vude ala ša wa ahadukum sa'im bihi qabla an Kada se postavi nekom od vas večera, a on posti, neka prvo jede pa neka onda klanja. A o čemu se radi sada o? Akšam, jer postač, znači akšam. I došla je druga predaja kod muslima još jasnija po ome pitanju u kojoj stoji u bihi kablen tu salu salat magrib. počinite sa večerom prije nego što klanjate takša. Pa se odnosi na što? Na Akša Kaže neka ulema da ovaj se namaz odnosi, znači da, da se ova zabrana odnosi ili naredba da se, da se prvo jede pa onda klanja striktno za koji namaz? Za akšan namaz. Dok kažu drugi učenjaci, malikijski pravnici, neki drugi kažu, ne, ne, isti je tu propis. Za akšam ili za neakšam. Jer je razlog jedan iz koga je zabranjeno. To je šta? Da čovjek može biti skoncentrisan na namazu. Jedan je namaz čovjeka koji je gladan i puši mu se hrana i osjeti miris i on došao do stava stavao da klanja. jedan je i on njegov namaz. Znači nema to, taj namaz samo biti forma. Od suštine nema ništa. Pa kažu ovdje isto, jer kako čovjeka odvodi od koncentracije na akšamu, to razmišljanje o hrani, tako ga odvodi od koncentracije sa drugim namazom, tako? Pa kažu, jeste, znači, istaj, isti je, isti je ovaj, isti je propis. A kažu, ponekad će čovjek koji je gladan biti potrebniji hrane, koji duže vremena nije u nego možda ponekad postači i tako dalje. U svakom slučaju, ispravno da se ovo odnosi na sve, na sve ovaj namaze, jer je razlog zabrane klanjanja kada je postavljena hrana jedan, i ne odnosi se samo na, na i to potvrđuje predaje koje bilježi imam muslim i Ebu Davud, imam Bejherti u kojoj poslanik me kaže La salate bi hadrati ta'am. La salate bi hadrati ta'am. Nema namaza kada se postavi jelo. Ha. Jel sad došlo određeni? Sad došlo la salate. Nema namaza. Nije došlo es sala sa određenim članom. A u šarijatu kada dođe kada dođe neodređena imenica u negirajućem kontekstu, ovdje neodređena imenica, sala, nema ono elif, e, elif, lam, nema toga. Došla u negirajućem nema, obuhvata. Obuhvata sve, pa tako nema ni jednog namaza kada je čovjek, kada je čovjek gladan i ne treba klanjati ni jedan namaz u tome stanju. Ovdje se samo izuzima ako bi vrijeme namaza isticalo pa bi čovjek morao ući u dugo vrijeme, e onda u tome slučaju klanja namaz u stanju kako može klanjati, a jer klanjanje namaza u njegovom vaktu se daje, daje mu se prednost nego bogobojaznosti u namazu, pa se tada mora klanjati prije što iziđe vrijeme. Neki učinjaci koji e, smatraju vrijeme e, akšama jako kratko i da se ne proteže dok ne izgubi se ovaj crvenilo sa neba, oni kažu čovjek će jesti samo malo da utoli glad i nakon toga će klanjati i ponovo se vrati da, da jede. No međutim predaja koju bilježi ima muslim u svome sahihu, u njoj stoji kada se postavi znači večera i dođe vrijeme namaza, a, sa namazom se spominje i akšam, sa akšamom počete prije nego, e, oprostite, počete sa jelom prije nego što klanjate akšam i nemojte žuriti sa večerom. Na što nam ukazuje? Da će jesti malo pa da će klanjati, da će se najest dobro. To će najest, završi jelo, jede koliko može, nemoj žurti, jedi koliko može, onda klanjaj u tom stanju. Pa znači mišljenje koje kaže da će jesti malo, pa da će klanjati, pa da se ponovno vratiti da jede, to je mišljenje znači slabo, jer ovaj hadis kod muslima, njegova spoljašnost ukazuje na suprotno tome. Kaže, kažu isto neki učenjaci, ovome hadisu je dokaz da klanjanje u džematu nije obavezno. Da klanjanje u džematu nije šta? Obavezno, jer je poslanik sa dozvolio da se ostane, znači, iza džemata, radijela. No, međutim, kaže Ibn Hađer u svojom djelu Fethul Hulbari, dokazivao imam El Kurtovi, kaže ovim hadisom, da nije obavezno prisustvovanje džemata svakom čovjeku. Zato što je poslanik sa dozvolio da se ostavi džemat radi jela. No, međutim, kaže Ibn Hađer, u ovome dokazivanju, a, ovo dokazivanje je sporno, zato je što Ibn Hibban naslovio u svome poglavlju, u svome sahihu poglavlju u kome kaže obaveza namaza u džematu osim kaže kada ima razlog zbog koga šarija dozvoljava da se ostavi taj namaz. Pa je znači obaveza namaza u džematu ostaje, ali, ali se izuzme neke stvari. Znači od te zabrane. Pa kada bi čovjek uradio određenu stvar zbog koje mora izostati od džemata ili mu se ispriječi nekakav razlog, onda ne smeta da ostavi džemat, kao da čovjek mora ići u bolnicu, kao da je čovjek ostavio, pekar ostavio kruh u pećnici, pa će sam došao u džamiju, pa zaboravio, pa će sam kruh izgoriti, pa se vrati nazad da ga makne, pa zakasni na džemat i tako dalje. Znači, sve ono što je nužda za čovjeka i što ga spriječava od namaza, kada je opravdan razlog ili sa šerijatskog gledišta. Došlo u jednom hadisu koji ima slab lanac prenostaca, da je poslanik sa rekao Nemojte, kaže, kasniti sa namazom ni zbog hrane, ni zbog čega bilo drugog. Pa u ovom slučaju ne bi smjeli, znači, šta? Ne bi smjeli jesti pa onda uh, namaz, nego moralo da ići namaz u džematu. No, međutim, ovaj hadis je slab i kosi se sa vjerodostojnim hadisima od poslanika, salallahu alaihi wa wa salame. I ovome hadisu je isto tako odlika ovome ummetu, kojim je uzvišen Allah te barak odlikovao ovaj ummet i da je a, i da ga je Znači sačuvao svih onih teških propisa. Teških propisa, pa čovjeku kada se postavi hrana, dozvoljeno je znači da iskoristi tu pa da ne ide, da ne ide u džamiju, nego da prvo jede i nakon toga da obavi, da obavi namaz. Nakon toga je slična, eh, slična verzija hadisa ko, koga bilježi, ima muslim u svome sahihu, sa dopunom jednom kratkom, pa ćemo išao o njemu govoriti u narednom našem druženju. Allahu te وصلى الله على نبينا محمد محمد